Федор Павлов. Ялда. Твада пайла драма. Драмари зем. Парчыган. Елюк, унын ама Ванюк, качча. Штапан, авланны жин. Ескар карчык. Муща, унын убышки. Паля, салдак. Староста. Шамрыгача. Вады жин. Туй хай хайматлық, кереге пузен юлдаже, пірреміш туячи, Икемеш туячи, пірреміш туяреме, икіміш туяреме. Херзем, ачазем, каччызем, туй туйхалықсем, туячизем, туярымызем, тада де. Драмари эш Германия выршивы ғыдынче, пинде тұғыржыр вундваттымыш, Пинде тығыржыр бұнултымыр шулзенже бұлны. Пірреміш пайы. Пырджыган бүрденже. Пірреміш курынни. Пырджыган канза вырдать. Елюк керет. Энде сурыхсене хупрым. Партикан. Кубыста шыварданы. Елюк. Шывардым. Партекан Энизене немен бадын. Елюк. шул забадым. шулзабадым. лажы зене дада. Елюк. Лажизене деж бардым, абат падым. Пырдзиган. Мін бадан. Елюк. Сілі. паржиган Юре. Апла болзан әнде кайза шибырақ. Елюк. Анне, ман пір келмеш? Пырдзиган. Мен дада. Елюк, э, ебі урама каяды. Партикан, тұрзаларад. Мән, ан чупса жүрені болдыр. Елюк, анне, херзем бурде урамра, юрызем юрлашы, еплеманын пітченех қайза шивырас. Партикан, ан белге чөпкін, пірребір рязын азын малық тубынға хунавалли. Елюк, анне, мін жіне плагаладын? Партикан, Ебі занран аслыраги, аслырахмари. Үпкелезе. Итлеха, майызы мансы махран туғадын. Эбі хуна шуратна мар мар да, ман санжын чыре ырадат. Елюк, анне, езі ялынық шаплагаладын. Пырчыган. Эх, елюк, вилзе ғайыпта кураймып шау. Элік анне шаплагала тезе сағалма растыбын бара. Елюк. Анне, темскершинчен кала эзе, эбе ұнлан мастып. Пырчкан. Тӧріс каларын, чынақта ним де білместінезе, шибуш ыры, хырым туды, тада мінгерлі? Елюк, мана ним керлі мар. Пырчкан. Ухмах, ажубанню кам жындырышны деден, пирін пуянлық юрбек шүлден шүза бұлман, әлекренбе шыр тарайлзе бұхнына. Эзе вăл хураба журра тілікреде күрман. Ажу вилзен пәдімбе хам те юлжеде шурымала тарчче. Елюк, Анне, мін жынға неден, Ебі сансымақран тухмастыпшке, дұхмастыпшке. Ебі херзембе манчах каядып. Партикан. Эх, ачам, эбі сана хуна юратса каладып. Ман шуғышпа, санын шав шара ушкын ба шүреме бидек келішмеш. Асту, әзі пуян хері, шавна анман. Елюк, анне, ебір вылят пранжах. Каяды панне. Парчкан, елюк тухсагай мадырзан. Кая хеппин, чармасты. Елюк, асту, ванюкран аякалларах ақпырын. Елюк, мін және ванюк пидиріға чешке партикан юратмас табеп сан ванюкна иккемеш курынны шавземех ескар керет ескар ман келес партикан емік «Ах, а келсем келсем ескарагай малалла ирт ескар пущабать келнескер ирдетпір сывы шүредери партикан Шүрет пірға хулен есху лайығы. Ал барашы, ескар елуға. Чуба херем? Елюк лайыққа кенемей. Ал барашы. Анне, эбі каядып. Парчкан, кайда час табрын. Елюк халех келедіп. Ескар, Шүрех, херем, шүрех, сирен шүремезір камын шүрес. Ағай бір ватсупназем шәрне гымба бегех, пәрларзан вырындан да тапранаймаспыр. Шүрех херем, сирен шүрес пулат. Елюк тухса гаять. Вишемеш курынны, ба ескар. Ескар. Парчкан ямак. Ача жазен булат те деп. эбір хамырда жажухне сахалах шүремен. Сымзаран табак турдать. Пырчкан. Парчкан ажабы жақ пулны жау. Ескар, ах, парчкан емак, кей бұрны жа, лай демірде. Мен жүхлі тутлы жене, мен жүхлі сарайшне, әреге юқтарны. Эшке жүхне әшкере, туй жүхне туйра. Шық, хал ки жүхлі пул дараймашы. Тебірдезен бе, әлі кибе данлаштарзан Убы дебек анжақ тұрза юлны. Парчкан, әзі кай апламарға, ларға әбі сұра садуғам. Ескар. Ах, анжырман парчкан емік, әбі керзе анжақ құрас терім. ескар и, ескарагай, эбе часағы садуғадып, сана пірре ағыш терестенетші. Витрелзе тұқса қаят. Тваттымыш күрінний, ескар пітченех. Яскар. Эй, варманды тамана. мар, шиірімде іштерін халі. Пәле дебе псан шуға жузене. әх күрадып, Херна часырақ хабытса каларса, хубытчен хужа болса юлашын езі. Ундан вара обышка көрдешін. Ха! Вады кілетке болсанда ба вілляза бұрнашын. Ща мындыр темскерде тударе. Хужын булзан керек мен хатлан, мана мен. Ман жес те жиес, шинжен укшайлес. Ах, паян пыр ярынатчыға. Энде пех ледеп. Урамра ачасем юрланы илдінет. Яскар парчкан керет. Парчкан. Ага Эбі келдімде, ескарма чарманадынақ, ман пір тежес келмеш. Пырчкан ай, мен гала жадын ескарагай, епле варайып сана бүртірен хынаду мазыр заярып. Сыра дулдарать, малдан хой жет, ундан ескара барать. Ескар и пырчкан ямак, кажал ишни, шавар жеде шашлан загайре пір, эжетпер, пір, ташта гаят. Тепле хырым чадать, Эшеть. Парчкан сыри, сиверек пулмарежи? Яскар. Ман хырым ана тергемеш. Ман хавале асланны мари? Эшеть. Сари пиде дутла, пыл бегех, таузана парчкан ямак. Парчкан, таваха, кыжал кадарцах тагай манха, сана пірре пиде хыда іштерестенетчі. Яскар, Сизедеп, мен думалы туза туза парып. Пырчкан, ескарагай, эзе хышан маны жагырзе духны? Ескар, манран немде бұдараймын. Пырчкан, «Э, панарыме мінле? Ескар, тиребе шамми анжақ юлна, нумая бұлдараймаш, чым тадылна. Пырчкан, мінле чирунын? Ескар. Херарым ешавнашкал шавнашкалленде. Ачана чибер шуратма бұлдараймазан. Эшет. Вара эдем пәдембех парахыша дуғать. Парчкан. Штапане хоймен. Ескар. пани... Парчкан. Э. Ескар. Штапан был уры харым жырать. Парчкан. Яскар Ескар суймасты. Парчкан эшха, епсана такшанах пірзымақ каластенетчі. Яскар, калах, пірзымақ болзан еп мада калас шук. Парчкан. Мін э, штапан мана келіштерміші? Яскар, Ха, ага мін, ай, тада шуғаш кечі? Э? Парчкан темскер шуғыш кетебек шау. Ескар, апла, анжах, парчкан, мін дада. Ескар, кар маш. Парчкан, еп сана ғал ескар агай. Ескар, ан жиллен, сар жук атса шидерзенде де маш. Ху жуғышла. Эс тебір пилік шулдан заларадын, штапан халих бадылас Сана урах топса барып, кама киліштеретен. Парчкан, штапан мар болсан, мана ытты керек құжаде юрат? Пуянлық тебірдесен, хамында шедет. Ескар, пәледіп, Ах, тытха, әшірімінде. Урамра юрлан елдінет. Парчкан, И, ха, эш, паллах елік сем кертлензе жүреші. Ванюк шипшынны да уйрылмада білмеш, шта елік, ұндалла, тек қатча елешінді да ұқмақ өзі бе? Ескар, и, Ванюк, елюга телекреде гурайме. Шавақта әзі бізіне сыхла. Катча бахер бұл ба шудене. Тавара пыссан илеген бөлме. Пұрчкан, епте жапла жоғышладып шау, хер ят не бұза сыним демарде деп. Чынақта кайзасы Эз пуле. манан бұқ хывақ тулдарза еш. Ескар, тыдах, мана шитрі, әнде кыштах выртса вады Вадыжым жак мари, ебене сисенех туртма бушлать. Пырчкан, канах, канах, ебі елюка кайза шырамға. Тухса гаять. Ул тымыш Ескар Йыскар ескар. йыскар. Кая хара, канма унай бир санзыр вуч сырда білет бір. Сыра дулдарса жет, эшсярзан витредіп не бақса. Я кальча, Урамра юрлан илденет. Юрларах, юрлар, ана епте юрладып хулен юрлать. Ундан сулгаланса тебел кукринче пәрикке жабрынатте, сак шине вұртса шивырза гаять. Ыйыхра пәрикке юрла илет. Шитчемеш курынны. Елюк керет, ескар вырдать. Елюк урлы пахкалать баққалать. Епленігамда жүк вара? Каялла алық патне жұпса бұрза. Ванюк! Ванюк! Ангай! Ангай, кербірде! Пүртірі да жук Цакрмыш курынны. Елюк ескар бұрдать Ванюк керейт. Ванюк, чынақта негамда жүгі? Елюк, нигамда? Ванюк, тузам. Елюк ағыдалать. Елюк, ай, намыс. Ванюк, ебі зана юрададып. Елюк, Ванюк, эзе мана манманы? Ванюк, штан манас манзана, Езі манын шуды хевелімшке. Елюк, чынахи. Ванюк. Уйықшында, хевелшінде. Ескар варанза пушне жіклет. Елюк. Елюк. М? Ванюк. Чуп Елюк. Ай. Ваданза Ванюк кыгырешіне пушне жігет. Ванюк. Елюк. Елюк. Елюк пушне лезе Ванюга кушран бұғад. Ванюк елюга чуп туза Ескар. Ай! әппенде деп вагар парава мен. Ванюк пушне Кам Камбургунда? Мана темскерле сазы илденче. Елюк, эзі янышын, пүртіре негамда жүк. Ларари? Ванюк, ларар. Лараша. Елюк, эзе хитре. Елюк, Әзі еп хитрене тень гурадыны? Ванюк, Тинь мар, ебіз ана пітікренех юрадады. Езі манжын пиде хитре. Гелюк. езі э, де манжын пиде хитре. Ванюк. Элек, атте галачы, шынна жүрек күшран бұқтетчы, Күші санран тарза кужак кайкпек пуданмаш пулзан, выл вара сан жин детчі. Елюк. Ха-ха-ха. Епле кулышла жадынес, Ванюк. Ман кужымсем камын бектада? Ванюк санын шуды шылдырбек. Эбе кунин жерен сана кушран бұқсалары тымчы. Візем шыл бек тарын. Чуп туза хытса Ах! Елюк, Ванюк. Ванюк, мін жасана сана шилендінім. Ванюк меш. Елюк, Ванюка кушінжен бұқса. Ванюк, есі үзірілзе кайны бек пулдын. Ванюк, санын шүйге дуду үзіртсе ажымана. Эх, Елюк, Сана шилленме манын войым да шитмеш. Эбі сана акшапла алы жіне шеклетімде пөдем тенжене кыдардыттым. Шагы манын дейттім. Ах, савны елюк, пиде хыды юрададып шкеп сана. Елюк, хыжан кача илене зымана. Ваню, хыжан? Кежірек, білетні. Елюк, кешіре ұтла ғывырт, еп мен. Ванюк, мӹнь мелі бұр, пур бір сана анню туйду загатча барас шүк мана, вұрттан дұғас бұлайд. Елюк, чынақта, мана анне сана қатча барас шүк. Юре, хер варланыдывы бір. Анжақ, хыжан дугас. Кежіре хытла мари Ванюк, кәжірек, чуным, кәжірек. Елюк Ванюк ағдала заилеть. Юре апла бұлзан. Тахармаш Яскар, елюк паванюк, парчкан, унгышын штапан тада муща керейші. Елюк паванюк пір-бірінжен хабарду елюк намыслан запитне сапун бахуплать, ванюк пушнежі жікілізе мін була сынегі цедрать, штапан алыкран керетте ундақтырать. Яскар тарзаларать, сымзаран табак турдать, муща унда-гунда шаврынгалаза сәдел живыхне бұрать, сыра витрежіне ошшын бахма бұшлать. Парчкан елюга хынеме бұшлать. Парчкан эскатчабай бай, э, ах, лиска еді, ағызына, ағызына, елюк. Ай, анжа, банне, ескар, апчху, апчху, мыща, ай ой ман табак пурак киде кунда тем, ескар, тада, мән шыраза жүреден табак пырагын хубылжие, Ванюк, парчканагай, везе елюга. Парчкан, «Сана дада мінгерле, әзі оның ұбыш, киім? Елюк, анне, ан ятлашесі ванюга. Парчкан, тада кирли? Ох, сучка, еплебізен бір-бірін хутне кереші? Ванюк, парчкан агай, андив елюга, эбена качча деп. Парчканран хулыне турца илет тигіп Парчкан, а, әзі оның хутне кередіні? Чим эбізіна качча илдерем. Тебелден турчыка илсе ванюга тударан Тұқсағай ман манбіртрен, тұқсағай, тұқсағай. ескар. Порчкан йымык асту, муша, порчкан ямак шатма парағақ. парагах. Мушаба ескар порчканран шат врене турцайлеше. Парчкан, ах, тура, бізем пұрде мана кереш. Ах, тура, штаппаны болсем, штаппаны болсем, хурах, хурах. Улаза мағыр заярет. Штапан урай барне паттырбек еврын Ванюк, кай тухса. Ванюк, хуллень. Штапан, кай тухса. Унзаранеп сана, халех бе хушкалаза брағып. Муша, Ванюк ывылым, әзі, каях шабы жу да. Ванюк штаппана пюрнебе юназа. Эй, халық юнне жеген вырымдуна. Асту, эбешак пүртре сан жине алы құрза лада бараламастып. анжақ ирі кредел бұлсан, санба ме хадір. Ага шага чамырсан пучна дивзень, е пущу залан гае, е әмірліге сірім дивзе юле. Штапан. Ну! Шапма алыне жеклет. Ванюк. Анда пран вырындан. Парчкан. Тухса гай ман біртрен, тухса гай! Елюга. Эсте хып. Ванюк. Кайы бір каяс пулзан, Анчахебе күндан патчен каймастып. Айда елюк, пірле, чынақтай бір шағы бір трен дұқса кайы бір. Елюк, ұшта кайы бір, Ванюк. Ванюк шымне бір задырайды. Ванюк, ман бада, пур бір иксімір пір мұжар болас болады. Парчықан, ах, шойтанзем, бәдер жәш, хулен ерет. Яскар, апла марға Ванюк шылым, апла ялгулать, и бір ағы жапладывы бір. Эзе херем венжеттен манбадымра бурын. Кайран вара ванюк пүртне сана туйба алсады бір. Муша. Ха, Инде эптекер барадып, айлон, майлон, манын варлил отрахорн. Ескар, Кайыбыр ачасем, ябалы сене кайран да илзе кайыбыр Парчкан, тухса, хабар, хурахсем, Мана сирен ябалузем мар, кайыр, халех садырзы кайыр. Елюк сыхманесене шидарресене илзе берет. Ванюк, айда елюк. Елюк, сывы бул. Шуратна кел шурт. Парчкан, кайрах, пәдер, шырайнех пудыр. Ванюк па елюк, бізем хышынчан ескарба муща, тухса каяшы. Муща алыкран кайылла шаврынза керет вуннымыш курынни. Пырчкан штапан муща, пырчкан. Ах, мен дуреш мана вара хурахсем. муща. Ман кунда калбак юлны булас. Шәлекне жыраны жоқ чыдаймазыр пірре витре жіне ұшын бұқса илет. Пырчкан, Эх, муща, хырыме, муща, хырыме. Мыша, хырымен де болман шаплах, ан ятлағын де бұртқан ямак, чарманда ардымыр. Штапан. Муща! Тепре шыл шуррине ұжадын бұлзан халих қыларзы передіп. Муща. Э, э эбі хамах штапан жылым. қамақ каядып. Штапан. Муща тұқсағайны жоқ сулағайы сулағайыбыш не жабать. Чүш! Муща тухсагаять. Ун бірміш күрінні. Парчкан, штапан, урайдыр қыды ұтса жүреть. Штапан, пірре пурне декларза берестерім де, тадағыштақ тұқтас терім, хам бүртремар дерім. Пырчкан, ах, ма кыларза бемерін візіне, кыларзақ берес бұлатчы візіне. Штапан, ан гулян, керлі бұлзаны візіне қайранда тұтса хенеме бұлдарады. Пырчкан, ах, штапаны улзем, тыцахене бізене дарғашын, ванюкне не жыдар. ескарне куднчендап, мужчине дада, тыца де шиде. Шивы харах бұрза, ебі сана унжын, пулышту хештере. Штапан, пулыштуға онай бір хамырда тубы бір, санын, шивы харах ман вали, кашт тутлырахи булмалла. А? Парчкан, пілменбек болза, мінші бұл тутлырахи? Штапан. Акшага. Парчкана ярзады дәді, Парчкан вежерінзе Ай, Штапан юнать. Юрамаш, штапан. Міншін. Эзі мангымыла пиде гаядын, кыштақ выляза Партикан выляма, епсан вали выляма кужак шури маршке, намыз хурас, эбенде тен хермар вадылна. Штапан, эй, намыс вол мар, кужая шимеш. Ватты шамрыкене пиде хуямастып. Шамрык херзем візем, пишсе мен шырлаве ганжах. Әзі чамыр, шемше, шавын басана чүптумада да авандарақ бұлмалла. Парчкан, санын чүптума хаванарымы бурда? Штапан, эх, арым, манына күрзан хазас келет. Парчкан, ха-ха-ха, ангулдарға, анжақ, ман убышка Ся висе çулхышинче әбі вылляма мар, вăл жұғыжа пұшыра да тытман. Аяккалла. Ах, чересиксех тухать, мен да вас! Штапан, тытман бұлзан, хал тытмада каяхмар, тытманны вăл тата лайықрақ. Парчкан шаппан Шинзем білсен? А? Намыс! Штапан. Кунда нигамда шук, урамра теттем. Парчкан. Чынақта, кунда нигамда шук, теттем. Ох, мен шинес. Штапан анжарла. Парчкана ярзады дать. Чаршав. Икемеш пайы. Ванюк пюрчі. Пәрреміш көрінні. Елюк сыпқазы кереть. Елюк юрлать. Няни Нянине, туныне, ачине, урине, тапи тапи шюреме, кырыс кырыс тударман. Амашне, пушне атине щунатне ваштан ваштан вештереме лыбыш лыбыш сиктереме Ике курынны елюк ванюк керет ванюк Тулда шагырдах пуштардым. Әнде ирхи абат шиме юрать. Елюк, хадерле абат. Ачине унчен эпе хамда сиктеріп. Елюк, юре ванюк, паха. Выл пөрртте çывырмаш, кушне учнă та вырдать. Ванюк, Штаха вăл. Ванюк пайюлюк иккеше те сыпкашне пӹшкӹнсе пăхаççы. Ха, чăнах, епле вăл за бақса вырдать. А, елюк, эс абат хадерлеха, хадерле. Елюк, халех, абат де немехте жүкта. Мне хадерлесши? Ванюк, квас пятни хавара? Елюк, пургаштах? Ванюк, квас шине сухан яр, аккушах лиде валли, качага сусагер, вара шитреде бере. Елюк, Юре, шапладова бір. Качага зума дұқса Вишіміш курынны, Ванюк пәтченек. Ванюк адине, мен до вырдадын хаэзі, улбут. Ха, аллине доза аттада. Матур, матур. Сиварах. ывалым, шиварах. Тваттымыш Ванюк, парчкан греть Парчкан. Мангелес. Ан ятлыр. Пурынаши. Ванюк. Вельме жоғышламанға, хумылле бұрнадын. Пырчкан. галас пылать, еріксір. Мін вас дедін. Ванюк пүшне жіклет. Мүлі еріксір. Пушна ма жихрын? Пырчкан. Ах, ангалах, Ванюк. Штаппан жапса Ванюк. Эхе, тыткалама білет, пулас. Мұр. Пірре алла лексень. <laughs> Астыватны, пірре мана манатыт сахенемеді же. Анжа хуричі тірері бұлмалла, Шейхлан маре. Шава хебана маттур бүлдесі шуғышладып. Парчкан. Мен бұл ныне кажарақ ванюк керу. Мана ухма хирарма улдаларе был узал. Ман бідім буянлыға буштар за илте. Панюк. Анде вана пуянлық чырмандарас шук. Арым ешлемеш, таршыды дас пулать. Парчканы арымне жаплақ шымырет, вырындан да бамаш. Каш тура жіне тұрза жүреме бұшлаза, наххенеме ад. Ванюк, ха, уба, храхи. Парчкан, кая пүл. Ванюк, армастын? Парчкан, штаппана жырадып та. Сирин бада келзе аларман жедерім. ба келзе бұғас дерім. Ванюк. Щок Штаппан пирен бада келмен. Мін мағында келез онын. Парчкан. елу пүшне жабырадып кезе мұқтанат дейд. Ванюк. <laughs> Ха-ха-ха. Шавыртары лайық пірре, ярза елзен парчкан. Тень, хаван салтага каймалла булзан, йыдылане девыл, она нигамда чарайме. сене каланы жок елу кран керет. Белі кеміш күрінні. Ванюк, парчкан, елюк керет. Елюк, ачи шивырати? Ванюк, шивырать. Елюк, анне, мүлі салдага каймалла булзан деді незі? Парчкан, Паян кандурзем килнне, Ванюк патандышсене ченеше деть. Ванюк, килзечень менхаль, унчен абат шиер. Парчкан. Каясха, сыбы болыр. Елюк, анне, абат шиме юл. Ванюк. Абат шимелар. Шиденде малашне пір шиллен шилленмезір бұрыны бір. Парчкан. Ларза шие зимапла. Ванюк елюк. Ларза ши? Ларза ши, елюк. мезыр. Абат шимеларашы. Елюк мезыр, Ванюк шине бұқсаларад. Ванюк. Ма местенезы?» Елюк. Сана салдага илзіға астран ғырадып. Ванюк. Анғыра. Эбір кайсан варжи деп дед. Парчкан. Пәттірчі бол варжи. Вара кайзанда да пуш пәтметчі. Шаккаща Сазы. Килде и... Ванюк тарза жерен бұғад. Килде, кам был? Шидр мучей, эзі мари? Сазы, эбе. Ванюк. Кербірде? Сазы, кересте бөле? Елюк. Ванюк, міншін келіне бол? Ванюк шухыша кайса. Темме. Елюк, ах, тура, старысты... Пурте сәдел хушине парчкан абат пуштармадыдынать. Ултымыш курынни, елюк, ванюк, парчкан староста греть. Староста мангелес, ваебадар, ванюк келех, малалла ирть. Староста албарать. лайх пурна небе. Ванюк тавдабуш, пурнат прха хуллен. Ху лайығы. Староста шүретпір, пирен Елюк мін дада. Староста. шкалынде, паян кандура гаяс пула тиран приюма. Елюк ереть. Ах! Ванюк. Елюк, ан магр хатархашын. Сыпка дарца. Авы сан вырдать. Эзі шавнабых. Ебірінде, карымыр. Питне аллы бе Урамра салда кюрелденеть. Юрлаганзем Ванюк пюрте патнелле келеші. Ананде Ынанде Ванюк шылым. Мағырза да немдеді бас шук. жаплады. Ну, эпе каямға. Манда да иквишші режидес пулать. Сывы булыр. Тухса гаять. Ванюк, сывы бул, мучей. Урамра трррр дене сазы илденет. Шитчіміш күрінны. Ванюк елюк парчкан, салдага чисем кіреші. Салдака чисем. Сывы и Ванюк сыва хайулдашсем. Елюк сыра дулдар. Палля. Сыра зану май булать, Ванюк. Эбир кайма дұхна, Саналар гаяс теремір. Ванюк. Еплеман бүртрен біш кургаш мезрех туғы бір. Елюк Ванюга сыра тулдарса барать. Ваню жетте тада тулдарса салдак ачисене иштерет. Салдак ачисем юрлаща. Шылдыр видер шул гурнать, шылдыр видер шул гурнать. И каяс шул бульжав, и бир шул бульжав. Уйых видер шул гурнать, уйых видер шул гурнать. И бир шурес шул бульжав, и бир шурес шул бульжав. Ванюк магырха, елюк, чуным, кандуринже хмар, кашчень кайза келебір. Палля, ырахма дыры хужасыне. Эшремір хына булдымыр, инде каяста булать. Ванюк, кайыбыр. Елюк, тумдир бар. Елюк сахманба картус парать. Ванюк, чазрах таврын. Ванюк, эх, карымар. Ванюк салдага жизембе бірле ғыдаланса юрласа тұқса Мын шул урлы качнă чух, мын шул урлы чух яштак хурын хушелче симес çулçи тыгынче, Тыван синчен уйрылны чух, яштак пәбім авынче çемçе кымыл хучăлчче. Тухса каяççе, елюк ызатма хыщын тухать, парчкан сыпка патнче. Сакырмыш курынни, парчкан пӹтченех. Урамра палля засы, Эй, малды! Хунгырма сасы илденме булать. Елюк мағырза керет. Елюк, кәреш, Парчкан. Мағырза да нимді бас щук. Елюк, сана плакалама нимде мар. Ман мінле чатас. Парчкан. Эпе каямға. Сывы бұл. Ан мағыр. Мағырза да нимді бас щук. Тухса гаять. Елюк сывы Та хармаш курынны. Елюк пачченех. Елюк череп пажырах сесре. Туры жавырза келдерек. Пічен булзан тада дебір майлычы. Сыпка жинелі бұқса. Шагын жын чун ғырать. Сыпка юрыне хулен юрлать. Ня-не-не, туныне, ачине, не Юмыш ярамға, мен духать. Шатма бірі тұрышне аллы беді цазвать. Пәрі, екі, виші, тватты, пелік, ұлты, Ах, ұры бұлас шук. Алықран шакашы. Кам выл? Вуннымыш курынны. Елік пачанех. Штапан алықран. Кеме юради? Кереть. Елюк, Ванюксем кареш. Штапан. кильне килменех ан Курдам гайныне. Шавынба сана хергензе килдем. Елюк. Мана хергенеген санзырақ пур. Штапан. Сымақсем хыватлы. Эбі унбеккене юрада адып. Елюк. Мінгерлі сана. Штапан. Ан ятла елюк, нимінде кирлі мар. Сана жақ кірзе күрас дерім. Елюк, әзі үзір. Штапан пуле де пуле, анжақ әшне жын айыптывын имана. Елюк, сан бағалаш кім ұлымда жүк, кала керліне. Штапан, лыплан, лыплан елюк, мана ұтлашы, немінде кирлі мар ачаш сазыба. Эх, елюк! Ништа дайып хамвали канышлық тубаймастып. Эзі хердюхне сана курзан манчун хебердетчі. Халі сана шин арме вырынже курадып та, манош шурылзах туғать. Елюк. Эй, піцірулдавша, арымна хіне кірцей ядын, манан нене шибіш анан намыз кыдартырын, шиде зана. Мана антив, параххывын үзір шуғы Штапан. Эбі үзір мар елюк. Эшне да үзір мар. Ман пуш уру чухне хинченде урарах. Эбі хамкагара ак шапла ушса кадартма булдарзан, эзі мана каштах та булзан херхенеттенче. Эзі каладын. Арму деден, анне деден. Манарым качы эмірне тибітрі. Хене гарде, кымылі пызылза гаре, вара пачкаба сәрнебек варшма бұшларе. жын әп айыплы вұл хене кайнышын. Вара пурны шын ман берги, эбі хам келден хам сивіндім. Сана неде ба пырса шихландым. Кувара тада, арымран ұзалдарақ бұлжы. Хой вады берги тұғдынжы бара кебешме. Аяққалла бұқмада бамаш, кебежет. Ес, дед, мен күшна чаргалаза бұрадын, дед. Мұндыр херзене шырадын ем, дед. Кайрандан кайран шутшанда алықшын кебешме бұшлары. Мен тек урамалла бұғадын, дед. Вара чунды бұл щитрреде, чадай марым, тардым сан анню падінжен. Вара, манчыре, ытларах суранлан закаре. Шавделех тада пір сана турра келдуныне курдым. Эзі мана туррын таза ан келебек курын зағарын. Шавындан бушлаза чірнізен чирене, чауза үліне чавза илнебек. бе тузагдардать. Керзеллардан. Юрададан эзе мана. Елюк. Эсе хыру жәдем. Сансыма хузене итлесе, сиві зыршын зағаймала. Ибір шагына жар бүртіреде телейлі бұрын атпыр. Убышқа мана юрадать. Манын сыпкара пәчекшеші ача пурныш немренде каяхмар. Эзе хывын телейне халитчен тубаймарын булсан, шагында анжыра, каях чулуба. Пуле ăçта да булсан сан те тюбе. Штапан чупса вырать. А, камалба юратмастан булсан. Эп сана войба илеп. Елюк, ах! Сыпка ғышне тарзугет, мана елестесен, сыпкана шымырзе, мана жауырлы бұссағаш. Штапан чарынза пушне игалы бехес терзедідадь. Мән дурымеп. Кажар мана тарғашын, елюк. Елюк алық патнеллегі дарца, тухсагай, шилық чун. Штапан. Кажар, елюк. Кажар! Чаргуши жіне Урамран салда күрелденме бұшлать. Елюк тухса кай часрах, халек тухса мазан сана ванюк келзен йытта небек вілере. Штапан, вілердер, эзі мазыр еп вырындан да мастап! Урамра хунгармаса сыйт, Елюк ындан тапан батне чишки чишкипе мыртаса чупса пырать. Тухса кай чазрах, шойтан! Эзе мана пӹтерешшӹни! Ванюк кересрен храсалыка çаклатсалардать. Штапан тухсадар малык патне чупса сабрать. Тулдан шаккаще, Ванюк сасы. Елюк! Уш, эбир таврындымыр! Штапан храза каялла жагать, Елюк чупса сабырза чуреча ушать. Штапана тухса каймак Штапан чуреча бейдерсе Ванюк тулдан тадах шакать. Елюк! Уш! Илтмес немес! Уш! Елюк ужать. Вунь бір Елюк Ванюк пасалда чесем кереші. Ванюк, мін час сушмарын? Елюк храза. Ванюк. Ванюк пылханса Елюк. Мін сана? Эсе чітрейден, кучузем санын салан загайны, эсе худа шап шуро шурал загайны. Елюк, ах, Ванюк! Ванюк, мен бульча, кала часрах, эсе мана урдар заярадын. Чүрете ущене курса, ку чүрете мен жанюжа? Білсе, а, сан батна шин гильни. Кала түрребе унзырын пурбір чунна кылар заилеп. Елюк чыргушленсе чундан вардан юратны Ванюк. Кажар мана, айпла мар. Ванюк, мен дада, кала часрах. Елюк, изыр дұқса кайсана, хебе ача жевратма Ванюк, ну? Елюк, шабығы траштапан келзе кечеде, мана пусмырламады пусмырламадыдынче. Ваню каллипе пуне тыдать, Сывлыша турца илсе ухмаха ернебе кулза ярать, унда нарысланбек вейлын кышкырса калать. Штавылхаль! Парр манана шагында! Ыштавыл! Ышта! Елюк, Эсі вілересрен хыраса, эбі ана видер кыларса ядым, Шавын бавыл дұқсасы кетчен эбі алыға ушмарым. Ванюк елуға шапмалыне жеклет. Эсте мана улдалас дедені, ами! Ванюга дытса цачарашы. Ванюк шемішсе кайза сак шене кайз өгет. Елюк он шине жұпса бұрса өгет. Елюк әбі айплымар, Ванюк, кажар мана. Ванюк хулен шемже сазыба. Тупса килер кунда штаппана. Тарғашын тупса гилер. Манына курас келет. Палля, адырына тытса келет бір. Салдага жізем, адыр, адыр, Тухса гаяще. Вуникемеш курынни. Елюкпа Ванюк. Ванюк тарзаларать. Елюк. Пахмана гушран Чынгаладыны, есу суядыны. Елюк, чангалады Ванюк. Вăл мана пусмырлама килчче. Вара хăйн үзір пучеве ттеррлле кирлле маралле пірртетсе Ларчы ден мана çипшынмадыдынче. Вара вăл ман бадалла ярза пусанах епе сыпка ғышне дарзы үкрем. Вара малдан мана жана влер Бара сыпка урлы пусса качса мана тиндыт терм. Ванюк. Халавлы булдырсан таза елюк. Санын ху терес. Эбі насан күшіндан тегір видер күрнібек күрадып. Елюк чын жапла Ванюк. Энде эзі мана местіні, Ванюк. Ванюк. Аштан ес манзана эзі чын галарын. Темме ошунать манын, чазрақ шыв барчы. Кыштақ та бүлейін, шыварышне ебедесчі. Елюк сыра барать. Пажырхи сыра бур, ага, эш. Ванюк эшет. Тада бар. Елюк «Пәдім бехеш. Ванюк, тада эшет. Энде ошканчы. Ну инде сана келду дармалық хадірлерім. Тулдан сазыз емілденеші. Ан юл, айда! Салдага жізем штапана игал инжен дұтса кереші. Вун вишіміш курны. Елюк, ванюк, штапанба салдага жізем. Палля. Ак хайхи, убана тытрымар!» Ванюк мушкалаза. Кил, кил штапан. Мен майызы бирін хужамара келешін мар. Е бе худшынма А дені. на арабезене жұп туманжақ лайхи. Штапан. Кажар мана ыры Ванюк. Чергушленеть. Ванюк асла дебек А, эс кажар. Эскажары! Штапан батне чупса бұрза ұрыбе пидінчен тапмадырат. Штапан ұра жіне Ванюк штапана бұрза шабать. Она юлдаш земді цажарашы. Елюк ачене дыдать. Штапан. Кажар, Ванюк. Эбе үзір пулна. Ванюк. Үзір? Сана хаванарым ушитмеш мындыр ғарым сенбе пүтсірлензі шүрерінде тада ман вұрына келсе вараласа кая стерни оксана оксана Пәлі, шиденде ванюк чарын ундваттамыш күрінні, шавземе, ескар чүпса керет Ескар. штапан күндайы? Штапана курза. Штапан, айда чазрах килне, арыму вілзе кайре. Ванюк, Ак сана тепре армужан! Шабать! Штапан. Анди Ванюк, Иварсуран анду. Ванюк, «Э, Иварсуран, суран, чуннагылар зейлемеп санне. Пу! Шуйттан ажи, тебір дезен. Намыс сыржин, тухса шуғал мангу жымран. Штапан тухса гэть. Салдага дезем, ха-ха-ха, туп прехайне валли. Уньбелек кемеш курынни. па Ванюк, салдага жесем. Ванюк. Эх, эмырзаки, мін жынезе биде сарлага. Ерзе ярать. Елюк, анмагыр Ванюк. Ванюк. Щук, еп магыр мастып. Эх, кала Митри кубысна. Митри кубыс каламады днать. Ярыр таша. Иккен тухсада шлаще. Елю качи не сыпкана хуратте качисене сыраш терет, сырашне чух ташлаганзем чарынашы. Палля, шите юлдашсем. Каяр бөлінде. Палля юлдашы, каш нумая гаре каяр бөлі. Ванюк ларыр, палля, тавда буш. Сирінде канас пулать, хамырында вырца шивырас пулать, тада ыранда ирех пулать. Сывы бул, Ванюк салдага жезем. Сывы булыр ванюк элюк Сывы булыр ятлаза ангайыр вунул тымыш ванюк элюк ванюк тарзан ывындым лаштах каре елюк ванюк манчре сех тухать ыры булмаш пуле ванюк нимде мар эзе харана та пранжы булмалла санын. Ах, ывындам, сазарда кыйхы бусса келчі. Шивырас. Нелюк вырт. Вырт, епте вырдадып. Ванюк шивырма вұрдад. Елюк не бұрза сіктереть, хоя сүндереть, тулдан уйық шудегіме бұшлад. Темме чіре сіксех туғать. Кучере манын ыррас исмеш пуле, Ванюк ыйхыллы сазыба. Шивыр, елюк. Шутласыне ыран да шутлыбыр. Елюк. Юре. Ача шивырадамха! Сыпка юррине хуллен сымақсыр юрлать. Шивырчы. Ванюгым не бұрзаларадь! Ванюк шине бейші хутшен херес хурать, ундан ачине илсе тебел көкрине шивырма бұрдадь. шуды Кышт вăхăтиртсен чуречерен штапан меллге курăнать. Вăл чурече видер хуллен йыпшынса керет, аллинче улым келти. Вун житчемеш курынни. Ванюк елюк. Штапан керет сен салык ран тухать, алык непетембе хупмаш, келдине алык хыжинче чырцерать, шулым тухсан пюртре херлле штапан каялла кірзе тебір хут чуречерен тухса сегеть. Пушар чаня çапма пуçласан Ванюк паелюк сикседыраççы. Вон кырмыш курынни. Ванюк паелюк «Ах! Ах, Петремер! Ах, Петремер! Ах, Петремер!» Ванюк çенекелле чупса тухатче çулымран каялла тарса керет. Елюк «Ванюк! Ачана манзағы варатпăр! Ачана! Ачана!» Ванюк паелюк сыпқа жеклезе чурежерен тухса кеші. Урамра халық шавлама бушлать чаршау. Вещімі пае. Урамра, ескар бүрджу мінже. Піреміш курынны. Елюк пачченех арла заларать Елюк юрлать. Чашки, чашки, ай сары Чашки, чашки, ай сарамайыр. Камбалараса, ай шиемжи. Камбалараса, ай Чуна хурланать, черема крате. Чуна хурланать, черема крать. Камбала роза, а небу племаши. Камбала раса Арлама брагать. Эх, мындарын бурныжы. Пір тярлас келмеш. Пір бұрадырандырашын шиндар Ванюк, Ванюк, курмастын есман бурныжа білместін. Те черезе, те вильне, щиру ямастын. Эзе де хурлық курса бұрнадын боле. Килде де бурынма тұтлымар. мар. Агынде де жүк. Шинышне туза дуза транза Хыш Хашчухне хыды хурланы бе сан шинчен де манза гаядып. Мәнле пуранас. Иккемеш курынни. Елюк, яскар «Ескар, Яскар. Мӹнжӹнь тада арламастын. Сана ағалық тарандарма әбір шірме буянсем «Елік, арлазалар Арлазаларны жерде шуғыш земге жеште. шуғыша қайрым!» Ескар. Тыткалыған жоқ сана. Пулсан шуғыжа каймыттын әзі. Елік. Ах, пур, ескарагай, пур. Ескар, мұшқылаза, пур. Ман жуғышпа, сан ынанде манас та булать. Елік. Ескарагай, мен қала жадын әзі. Оштан әбі ванюға манма бұлдарып. Вылман ошранды тұхмаш. Ескар. Тек аплагаланыне ман илгес келмейде бұлжа. Варшыри ябалавыл игіделейлі. Тегілет, тегілмеш. Елюк. Вилмесен хышанда бұлзан кейлі. Ескар. Ухмах! Херхеннебек бұлза. Елюк, еп сана хуна үрітіва каладып. Вилмесен кейлі дедін. Келсен де бұл, жепидек чырмандар ме? Эзі шамрық, сынза епле епле ху типсе бурнастеден. Елюк. Ах, туры, епле кулышла, кала жадын ескарагай, унбек шуғышман бұжа, бірттегемеш. Ескар. Еп сана ун мастып, хывын жынгаладып, хывын ерек, керек менду. Эс хурабаш урна курман хапла болсан. Елюк. Курна дашке ескарагай, курна... Пурны шуғыжы ман бұжа шадарзақ туғать. Эбі на езі каламазырақ лайық пледеп. Ескар. Вара, вара, ак, хеле керетпір. Мен есті еден, мен думланасте еден. Уйт калама асті шавна біл. Елюк. Сана еріндерзе бұрынныне Пәдім чунданақ сиседі бебі. Анжақ келмежегі әсвіріне хапрық савыда ішлемек аям. Пәтчен хырыма тарандарып шабақ. Ачи пурынны булсан, пурынма қанзірдерек пулны бөлітші. Дескар. Хм, пирен херу прашпала тем думала хабрық савытра. Пәледен, херарымын пірхак. Май келчі, туды, май келмере, шағын зада вилянь. Елюк. Санзыма ман манчыредіп нех кірзелар ашы. Нескар. Кәтчір жап! Кәтчір! Шуғышлама білместен. Шавынбек кілеткебе еп сар шу жезе бұрынып. Ом, штаппан, меже ғут келзе қарек жал, мін тудуна пырадын тебірдезен. Елюк. Ванюк келет аврынсан, вылманне чуныма кылар заиле. Яскар. А тада Вильня Булзан? Елюк хараза. Ах, Вильня Булзан. Варанда прат яскарагай ман шүшсем вирелледір загарыш. Яскар. Чанахта Вильня Булзан, мэнь, калаха. Елюк. Вильня Булзан, вара эпте виледеп. Яскар. Пух! Вишшіміш курынни, Елюк ескар ачазем лажалла выляза чупса кереші. Ача бұча тұрр, ескар, мен кирлесере шагендерзем. Ача мен палля бітей варжыран даврынна, сыраш ішмечін мей Елюк, Елік, Ошта был, ошта. ача мен келінчек, Ванюк печей бебірле бұрынды мұрдет. Елюк, Ванюк пичу сывақ теді? Ача-пача, Мен она каламаре, часрах пырыр сырашме? Ескар, чубар, пыраш дейір. Ача-пача, юрать, эй, малды! Вештерсе тухса каяшы. Таватымыш курынны. Елюкпа ескар, елюк часрах кайза білес, тухса Ескар, чимха, курабар. бар! курынны. Ескар штапан тебір енжен керет. Штапан. Пурына Яскар, Ескар. Пурына. Штапан. Ма білмес тенезі. Ескар. Тенже бұжанзай өлі, тедеп. Штапан. Ман жуғышпа әзі тенжене шаршландар манжах. Ескар. Ху шаршландар. Сан хырым шүгех мар. Штапан. Ман кес еде шүгех мар. Ескар суядан. Штапан. Міншін суяз, Эзі суйнышын укша бамастан бөлі. Ескар. Кай, урық сана дайнен деп. Штапан. ескара ескарагай. Ескар. Елю э, кирлі бұлзан, ескарагай. Миже хутчен суйрын, тух я тупса барадып тезе суять тада. Елюга мар, сана херек шулхине де сабамастып. Штапан. Яскарагай, мӹншӹн шилене деньга. Яскаргай, штангильне килне Штапан, Штаппан, яскарагай, кай, кай. Штапан аллыне тегете тігете, яскар жіне бұқса, үкшіне жыңғырдаттарад. Яскар штапан шинелле шаврын забығад. Штапан тадақ шыңғырдаттарад. Яскар аллыне дыса. Пар тада, мін, дегілдедің. Штапан үкшіне елюк хосян ман булать? Искар. патне бурза. Итле, чадас булать каштах. Штапан. Урах чадам житмеш. Искар. Хм, чадаму житмеш булзан, укшунан херген. Хывыртрах пуле. Штапан укшине барать. Йыскар. Ох, тура! Укшине кушне чаргала бұғат, бұқсан хемне тигеть. Ултымыш тымыш курынны. Ескар баштапан палля греть. Палля. Аваны, ыры ял Штапан. Палляшке шкегу аваны, хожан житрен. Албарашы. Палля. Халянжах. Киле житнерен бе, пер витре сыра ішремір Эбі елік патне келдім. Вұл пунда бурнат терште. Ванюк шинжен қалаза білдерес терім, шавынба час васқаза тухрым. Йыскар, елюк халянчах эзі таврынның илтсе, санбада тухса чупре. Мәлле хиреш пулмарар вара. Палля. Эбе пахча витер тухса тюрек ширма урлы ашрым. Елюк тада чилайран ба сирен баттра Яскар. Чил айранбах. Шинышне дугаласа таран бұрынат. Паля. Ха, апла. Штапан. Шапла. А, ванюк мінле. Паля. Шавна калама білмес деп. Варжа бірлех кедемір. Мана шрап нел бұрза девичене бір пірлех чон бала. Хыдывырш сабырачча, Хыйде вірі юнлы болнымен. Қайран бара хамдас тұмастып, болны бұлны. Мана лазареда елзі кайна, лазарет траунда әбі вижі күн кетсе вұртырым Ванюға. Ах, куванюк килежи жи дезе кетсе вұрдадып. Вижі күн кеттірім, күжа күрін мары. Вара, вильне бұлі, етіткіна ғары бұлі дезе жұғышларым. Мін дезен, пирін дивизирен пәдімбе, ширім салдаған жақшылын Ундан бере мускаври лазареда гужардеш. Мускавра пәдімбе вижерне вұртырым. Халі малалла сывалма келе яджеш. Штапан, апла вара... Ванюк шинжен немінде не? Паля, шук, немінде пілеймерім. Штапан. Сан жуғышпа мінлебек, вильне жибыл, етіткіна кайны жи. Пәлі, шук, пәлмес деп. Ескар, э, выржы час чарына дей? Пирін незем шындерет теші булас. Пәлі, кам галать. Штапан, хажат шіне жирашы. Пәлі, хажат вал суять. Эбир нихшан да хашата эненмеспір. Штапан. Патша калаттет, едем виллинчен сырт тузадулдарам, шабақ парын мастып тезе калаттет. Палля. Ана калама лайық. Выл хын юнне такмаш. Шитчемеш курынны. Шавземех, ажазем тебір енчен жупса кереші. Ажа тррррр, паля бичей, ибир пурне дечінзе шабырындамыр. паля. Ну, матур апла булсан, штапан байыскара. Энде пирен бада кайыбыр. Штапан, тавда буш. Ескар, ху келзелар. Палля, эбір келебір, сывы болыр, тұқса каять. Ача-бача, «Эй, малды!» Палях жінжен чупса тұқса каяшы. Сакырмыш курынны. Штапан байыскар. Штапан хебердезе калас каластеден? Ескар. Шин бейхі бірдетнім. Штапан. Мана мін? Ай, эппедес пулзан манжын күлянаган булатта да? Ескар. шуна. Кушинна малы эш. Штапан. Міскер қала жадын, камын да. Ман жуғышпа елугін, ман бұянлыға хебір хебірдемелі анжақ. Дескар, деші сана, мін хергене денемдада дада, шырзе бұрдаған ұқшуна. Штаппан, парасыне парыпта, анжақ маллы жын мар, савын маллы жын парадып. Дескар, Йыды, санжын елуға пысмада жел. Штапан. Мін вара пысмалла, елу кермаршке? Ескар. Хере астарзанда жылықмар, елук арларым. Штапан. Ман жуғышпа арым астарны немде мар, пур бір палырмаш. Ескар. Епле астарын, тілігін жеде ванюға кітсе бұрынат. Штапан. Эбирына кәтмелі мардава бар, ал үлтіріні палля мін галазағы баржы, күнгішін сиру ширу анжақ керлі. Ескар, мәлі ширу, юда! Штапан, ванюк вильне дезе. Ескар, пу, эз шуйтан! Штапан, эз ухмах, ук шаран Яскар. мілі думалла, кала, пәр кәрішнескер, қаялла чакмап. Штапан енжен хуткаларса пәчек ширу жирать. Ага, ме, елю келзен пар. кала бұқса, ава келет. Тұқса пыданат. Та хармаш күрінді. Яскар, елу керет. Яскар, «Мен жән бұшна чиксе таврынатын. Елюк ерзе Ванюк вильне булмалла. Петренде ман пурыныш. Ескар, ан мағырға часах, тень пурына дейтен, ширу бур. вуласа бахха. Елюк, ашта щиру ашта! Яскар щиру вахевен дженгалар забарать. Аға, тень э, ванюк шира тень. Елюк. Ах, их всех тухать. Телензе бухать. Ширны ванюгаллы бек мар. Ванюк вильнех пуле. Кама вулат тарасши. Палявать нехте прегаямха. Бунным Буннымыш курынны. Елюк ескар штапан басказа керет. Штапан. Мен вуламалла, кюр хам була забарам! елюк. мар, палявать не гастенече. Штапан, и сунбатне пірре кайза келнече мари вара. Ескар, ширу вуланышын мін булат, вулаттарынде, унда кайса келетчен халех пледен. Елюк, на, вулаза бар. Штапан, хавас, Пите хавас. Елюк, ах, штапан, чазрах вула. Штапан елюкшине пыха-пыха Теревни хыргасы Елене Кутряшовой. Сывы бурынадыри Иван Кутрашов сире нумай бурын махуш сахварджа. Елюк шурал сагаять. Штапан булать. Шрапнель кагарне шімірзе гайзан, вишсе хетте пурын маре. Елюк. «Ах, пәдердеш, пәдердеш шуйтанзем! Ах, Ванюк, Ванюк! Ах, пәдердеш! Ах!» за үксе йыныш савырдать. Яскар штапана. Шойтан! Әзі дуран! цандарашы! Штапан алыбе яскар жыварне хуплать. Шилинза ангошкор жаба жаваре Яскар кышкырадып! Штапан кайгундон, ипі хамах май күріп. Яскар каймастып! Штапан апла болзан тыттадах, вышлық пыр! Укша барать. Яскар керлем арук Штапан хуш барать на тадах, ескар кужындан зурам. Штапан тада хуш барать тыт хам Яскар Ескар халыха кышкырады. Штапан на пәдембех таран михырым. Ескар илет шилыге сан булдар. Тухса гаять. Штапан ту шуйтан ярарыме. Бун бір Елюк штапан, елюк шине хевел анать. Елюк. Ах! Пәдерчіш, Ванюк! Ах, Ванюк! Оштайысы! Ах, оштайысы! Ошта! Штапан елюк шине бешкензе. Елюк! Елюк! Камезе. Штапан айқалла. дұқса кәрі. Елік. Камезі? Штапан. әбі... Елік. қам? Штапан. Сана чундан вардан юрадаган шин. Елік. Есі ванюги вара. Тарзаларат. Штапан. әбі зана шак шуды тенжерен итларақ юрададып. Елюк, Келік мейне тұсавығад. Есі мана юрададыны. <gasps> Есі ташман! <laughs> Есі ташман! Штапан! <laughs> Мәнді вазақ, хамағам чиксе бұрағытым, елюк, ванюк, вильне. Елюк, ванюк, вильне? Штапан, Ванюк вильня! Епсана Ванюк ранытла юрададып! Елюк витер бақса. Щук, есі Ванюк мар. Штапан, эбі чапла пуян, ман мулзем нумай! Елюк, ес мана мул ба старашыны? Штапан. Итле елюк, эбі ванюк мар, шавах манжере вуд чульбек тивзе булдарай булдарайма живара. Манран пыдем ял хырасадыма булдарать. Эбі сана хура шығыр әрмеп, хура ішпе санын шинче билікне армап. Елюк. ман жумран. Хывар мана. Манжерене вырындан ан хускат. Эбі әмірде санарыму пулас шук. Эзі шабадын. Штапан. Санайы! Оштан ман сана шабас! Арма чундарых не де буле, юратны булсан, э бун жине себе күшпа да бұғас шук. Эх, гала сиртне бурнышын, эбе сана ылдан бек ажашлаза бұқса бурыны там. Елюк, андарғасла. Санба пәдешсе, пурнош суранне, тин тюрледес щук. Штапан. Эх, елюк! Елік чыргуші жіне аллы зене хурзауным не чыргушлен заларад. мана, Халичень мана нигам да юратман. Еман черере шунаган вуд ахалех сүнзе лареши. Сана юратма бұшланыран бая бу ерне ерне бек шүре деп. Аштагайзанда әзі ман кучумынче. Ман жіне бұқса, ман жірене шарададын. Эбі сан бадалалым зене тұсса пәчі қача бек кере деп. Елюк, елюк, юрат мана. Елюк. Эй, телей чун. Хергене де бебі сана. Евір булмалла сана да. Санран да жинақ бұла чейден. Шавақта хвар әзімана. Эбі де Телей курас шугес манбала. Штапан. Савны елюк, шүлге шуды хевелде манчуна сан чухлі савындар аймаш. Эзі мана юрадусы махне памасын булсан, эп паяна хамын пәдем пуянлыға хемгі бардуза салатса ярып. Ундан бара хам гагыра, хамах шешебе касса шурупта, санын урумне келзе үксе вилеп. Елюк, Ах, ружышке, ах, әлде бұзынны чуна езі Ах, павза Темле булзанда, кай, мана хама буш пажухышла за ильме, бар. Штапан, елюк, елюк, кай часрах вы каш бұлать. Ача чазем выляма духна, Взем халех кунда гелеще. Кадара сава юррилденет. Штапан. Сывы бул, юратна, елюк. Тухса гаять. Вуник кемеш Елюк пачченех. Елюк. Ах, мілежін вол штапан. Хергене де Елюк, елюк, теть. Пызыкка пек вешсе келчі болманумма. Унын сыма кезем мана жав бек. Шаппан-шаппан керзелардеш. Ванюк, Ванюк, шта езе? Илде дене юратны юлдашна. Щук, ес илтместень. Манын чун хурланать, черем магарать эсе кадари чигере тапранмасыр бұрдадын. Юн югать. Шылне ерне. Хараза ухмаха ерне бек кышкырзайрать. Чупса духса каять. Вон вишемеш курыны. зем юрлаза греше. Карда анюк анюкпа ванюк. зем юрлаще. Пәчікшеш будине сары тула юрадать, пәчікшеш будине сары тула юрадать, юрадать, юрадать, чанахахта юрадать, юрадать, юрадать, чанахахта юрадать, айхая чаванюк пур, шаванюга юрадать, айхая чаванюк пур, шаванюга юрадать, юрадать, юрадать, чанахахта юрадать, юрадать, юрадать, чанахахта та юрадать. Ванюк кардаварине тухса анюка чуптывать. Вара візем кардаран пір хер, пір ача суйлашы, суйланызем кардаварине тухашы. Суйлан изем візен дырашы, ундан вара шавнах тепре юрлашы. Юрласа бідерне жіре, каярах юлна ачизем чупса кереші де, «Елюк шива секре!» десе Кайра хюлна чизем. Ая, елюгенге шивас икре! Вылягансем. Кам, кам, елюгенге? Ашта шивас икре, адер чазрах! Чупса духса гаяще. Вундваттымыш курынны. Яскар сен урлы чупса духса гаять. Яскар. Ох, шуйтан! Ман бужаш естеріні! Ох, шуйтан! юда, Шывас игет тада! Тухса Бұн білі кеміш Штапан шивран дұрцағыларны елюга итсе кереть. Ун хыжынжен ескар, парчкан, мұша, вая тада ытты шынзем де Штапан, елюк, елюк. Шинзем, силлес ана, шыналық па Штапан, Памастап, елюк күпсе гайман, эбіна шыва будачченек турцаглардым. Абы... Курадыр, вұл ура жинедыма да бұлдарадь. Елуга ура жинедір ададь. Елюк, хурахалық, кажарыр мана. Ивынны беш тапан аллы жине гайзюгеть. Пырчкан бамуща, Ах, елюк, кежек вилеттенче, иш ачам. Перстарик. Ах, елюк, еску жуғыжа жанды трын. Нелюк. Ванюк вилне тесе ширу келчі. Вара ман кучымра шутчандалық теттемлензе шитреде, чадай марым. Пр старик. Ай-ай-ай, халых майғалық вилчеде, анжақ чере бурнаган земпурде візем ғышын Эп Епте калады, ман тақшанақ вилес пулат деп Теме билес келмеш. Шут шандалык ах паха бек туйнать. Ах, ах, ах, вадылдамырынде, вадылдамыр. Штапан хулень. Елюк, эбе ана чундан вардан галадып. Хергене дени эзе мана. Елюк штапан жіне бақса. Ман пурныша шылнышын, Эбе санын. Штапан. Ман юратны елюк! Елюк алынчен дыдать. Рышынсем, ваттизем, шамрыксем. Эбе елюга качча иледеп. деп, шавынба шак кунсенче сире туя быма чане А, юрат, юрат. Пырабар, пырабар. Ваячизем хывырт чупса çаврынса юрлаща. Айхай пичеш тапан бур, елюгингене юрадать, юрадать, юрадать, чынахах та юрадать. Чаршау. Таваттымыш пайы. Кескар Сцена сылдым енче кереге седелі, седел давралла шыгаш их Пүр тулые ханазем, шаплақ іштереші, шаплақ шидереші, сулағайра рампы жібіхнерек ике пичке. Пірі тепри урайынче. Тулда туй зигет. Пүртіре ташлашы, юрлашы, сидел хушинче керегеші земларашы, тваттымыш пай бәтне жіре тул жудылать. Піреміш курынны. Пүртіре хыназем, ике туярымы ташлашы. Музыкшы херарым ташыше Туй Туярымзем ташланывағытра тулда Туй зем ағы шак савызене қалаза парапан жапса юрлашы. Туй туй туй дезе, туй туй туй дезе, шыр жемірзе келдемір. Шул юзама духмазан, эбир келе каяс шук. Эбир туя каймазан, Эбір туя каймазан, туй еренги келес шук, инге келес шук ай яй рай яй яй Ой, питчеш тапан бур, ой, питчеш тапан бур, инге лайх елюк пур, елюк пур да пур, ай-яй-яй-яй-яй. Туй, туй, туй да вас, туй, туй, туй да вас, туй да вас та щуй да вас, шапла ачасем, ай-яй-яй-яй-яй. Иккемеш курыны. Шавземех, туярымызем. Тулда малалла туй хуллендерек сигет. Туярымызем тулдан тулдизембе пір тел болса юрлаза кереші, керзен юрлама кыштақ чарынашы. Туярымызем юрлама чарыны вғытра малдан ташланы игі туярымы керегерезене вырза тайылса башы. Игі дуяреме, энде ан ятлар хыдасем тыхлатсем, кешен шинсене кымылдавас тез ес рахмат чистунышын. Ескар, ташланыгы шыны жырха, тулдар забарать. Иге туярыме, әнде туйран перегетлі бұлдар, жеші. Штапан тайылса, тавда бұш хизеп тунажын. Тулдан гене туярымызем малалла сывызене каласа юрлама бушлашы. Туярымызем юрлануға тра игі туячи тухсадашлашы. Музыкшы аржин таши шем мине калать. Туярымызем... Акы çакăсымах сене Хада Хыда бире хваттер ярда, хыда бере хваттер яр, хваттер ярда херне бар, хваттер ярда херне бар. Ай-яр-ай-я-я-я. Херне барда тюжек бар, херне барда тюжек бар, тюжеки булдыр шиттелі, шитте булдар чендерле, ай-ай-ай-ай-я. Чендер булдыр шаржаллы да, чендер булдар шаржаллы, шаржи булдыр тенгелі де, тенге булдыр майраллы, ай-ай-ай-ай-яй. Майри булдыр ажаллы да, майри булдыр ажаллы, ажи булдыр картусла, картус шинче вый вылят, пирен алра хер вылят, ай ай ай яй Эбирына каламан, туячисем каланы, туячине тургушна, ай-яй-яй-яй-яй. Пшаксымақ сен юрласа бідерзен, егі туячи ташлама чарынашы. Вишемыш курынны, шавземех, туячи зем. Тулда малалла туйсикме чарынать. Туя жизем тулдан пүртризембе пір тел булза юрлаза кереші. Керзен юрлама кыштақ чарынашы. Туя жизем туярымызем юрлама чарыны вғытра ташлаган туя туячи керегеризіне бұрза тайылса чисты башы. туя туячи. Энде анятлар бере хыдазем тыхлатсем. кешін жинзіне кымылды вас тесе Муша, арахмат Яскар, Ташланыышын эжірха. Тулдар барать. Штапан тайылса, тавда буш хизеп туныжын. Кунгышын тулдан гене туя жезем, туярмізем малалла візіне каласа юрлама бұшлашы. Візем юрланова хатра иге туя тада иге туярыме туқса тваттан дашлашы. Музыкшы, аржиндашы шеммине тараган туя жезем, туярымізем ағы жақсымақ сене каласа юрлашы. Шиче жырма бұжынже, шит чул гайман юр вырдать. Ай-ярай, ярай, ярай. Юрне жавза бахрамар, керек тадык ки дупрамар. Ай-ярай, ярай, яй. Керек тадык кегі синче кадык челем дупрамар. Ай-ярай, ярай, яй. Шавы кадык челемне кукрашкин жен хушрамар. Ай-ярай, ярай, яй. Елік палаванюга кешірхи хишер уйырдымыр, Ай-ярай, ярай, яй. Шақсымақ сенюр лаза білерзен, еге туячи, тада еге туярыме тываттын ташлама жарынашы. Вара візем резене тайылза чистывашы. Неге туячи тада еге туярыме. Энде ан ятлырхыда земді хладызем, кешеншінзене камылдывас тесе сиккіремір. Муша орахмат чистунышын, ескар сикнігішін әжірға тулдар забарать. Игі туячы да игі туярыме. Әнде туй перегетлі бұлдыр. Эшеше. Штапан тавда бұш хизеп тунышын. Тваттымыш курынны. Шавзымех туй бұжы керет. Туй бұжы. Ну, әнде туй шыннызем. Әнде әшремір, ташларымыр, сикремір, хұжасыне таптарымыр. Әнде тул шудылны шулбала пирін келе кайма дейвешлі туя әжізем, Каят бар, каят бар. Штапан. Эй, асла туй бұшы. Авал ба шулгурги дума ирекле пуладын буле. Туй бұшы. Табда бұш сана керювем. Эбир аслы жұлба келдемір, сана аслы хумашқын. аслы тұқса тұқсағайма ирек туза бар. Штапан, пызық салам сана, аслы бұшы. Туйбуже жетте тухсагая сымын хайматлы хюррине шаплай урлать. Туға деде духмаши, туға деде духмасти, эбір келегай атпар, эбір Туй бу Туйбуже он туя туячы сем тухсагаяшы. Пелікіміш күрінні шавземех, туярымызем шавкеве бех малала юрлашы. Тавай бире ябала, тавай бире ябала, трантас кашты авны чень, трантас кашты авны чень. Эбір бану кшине, эбір бану кшине, седел уры тайлы чень, седел уры тайлы чень. Ири давра пăхрымда, йри давра пăхрымда, пиренген беки те çук, булма булма Ах, кинем пугани, пәчек кинем пугани, Шавахилзе гаят гаятпыр. ай яр ай яй яй Ескар, апла бұлзан, кәшеншінсене кереге умне тұрадаста бұле? Хайматлық. А, ол инде маныш пулать, адер хамбара. Туярымызем, юлны туя жізем, музыкшы тадағыт дезем де, штаппанба хайматлы хыщын дұқса гаяшы. Пүрде керегері земанжақ юлашы. Ескар, ә жырға, ши жырға хынызем, арахмат, әнде баян әшірімірде, шиірімірде. Мұша, карчык, эбір хер барат біршке, епле савынза юрласмар манын. Ескар, Юрлағынде. Ханисем, шаплағынде, юрлас пулать. Муша юрлать. Ях-ях-ях-ях-ях-ях-ях-ях-ях-ях. Юскар. Эшерға, Орахмат. Энде паян эшремерде, ширемерде. Муша. Карчык. Эбир ывыл авландарат піршке, мін ма савын ташлас марман, мұшан. Ескар ташлағынде, хынызем, шаплағынде ташлас пулать, мұша ташлать. тілі тілі тілі ури, тілі ури, мархер ури, ай ай ай я айя, ай ай Ташла забырза пичке жине үгет парчкан чупса керек парчкан мушана. Муша, муша, муша, мен парчкан ванюк варжаран даврана. Муша, суядан. парчкан суймастып абы хал урамра вілвірбе жюрет. Муша урылса гайза э э те те те те тулдан хергер рим музык келденме бушлайт пырчкан Киләшә! Шинзем хушинелле буданать. Сакырмыш курынни. Шавземех, елюк паштапан кереге не бурзадраща. Туй халыхе. Кереге бұжын юлдажы. Муща шыллыма тұрадыр. Ескар. Муща. Муща мін. Ескар. Сәдел хушине ларас пулать. Кешен шинзем умра тарашы. Муща. Кай! Ескар. Яла ангулдар, Мұша. И яла гулдара ситин бушланать, плетни? Тарзаларат. Кереге бұжын юлдажы. Муша, шылым. Тұрақ часрақ, шамрық сене пиллес бұлад. Мұша. пилле мәсті беп бізіне. Ескар, чарын ялуқ махи, ларны бұлдырғалек седел құшыне!» Мұша. Лармастып та, пиллеместіп те. Ескарақ, тұры, перзе дулдарны да немде білмеш тада. Штаппан. Муша бейджей. Мін жінезі кымыла хужашшын. Мұша, Ә, э, әзі кам бұладын. Штаппан. хи хи хи <laughs> Штаппан. хи хи муща. Эп, тах муща бедей. Штапан, муща бедей, хунаху ытлаши анман. Эзе манын нешсе шуттырандық сағарын. Муща, на, хабынне хабах, кирлі мар манасан нимбе. Сөдел жінчерек келенчен елзеш, таппан жине бемедірәд. Мущана алранды дашы. Штапан. Чарынадан бұлзан, чарын мұща. Мұща. Әп санран хора мастып. Ескар. Ших сабырағазына ұқмаға. Мұща. Әп ұқмақмар. Эп хам бүртірі. Хорах! Тахырмыш курынный. Шавземех. Ванюк керет. Пурде. а Пурде тілінзі хытса каяшы. Елюк ванюк енелі пірре арза забузатте, ондан гайза үкмедірад. Штапан елюк кілезе тенгел жинелардад. Ванюк тұрзан тырзан Аван дұйды вадыри. Муша. Ванюк шылым. Ванюк шылым. Ах, Ванюк шылым. Візем мана көжек шықса бұрағатчыш. Ванюк. Камсем? Штапан байел үкшіне Ак шаксеми. Пәледеп. Пәледеп. Иккі жеде палланы шинзем. Ескара. Эзіде хер еге хүре. Ескар. Манран ан Арамна Арымна біл. Банюк. Пәледпір. Елікшіне бұқса хуллен күл зайрат. <laughs> Чибер, чибер кешеншін, кешен кереведе мар мар Арымне майра бегех тумландарны. Мен жүхлі түллерін куармшын. Хулы мукши кыштақта бұлзан паны буле. Штаппан, санук шумар. Ванюк шылне жырца. Санукшымар. Арыму, камын! Эбир варжыра юндық жух, эскунда арымзене бұс мырладыны? Штапан. еп санарымна судан илмен, Вол хыех мана савза кача бырать. Ванюк. А, ышта эбе. Камзе мезир. Вижі уйхав стрелет ытканра бұрны жух. Эбе күнбек пулса тухаса шутламанчче. Ах! Килде мана юрадаган юлдаш кітсе бұрынат тезе, тыткынран дұқсадардым. Хамыр яла чун хебірденебе чыдаймарым, магырза ядым. Яла житсен, бе туй геть. Кам егу, ку Пәрзі мақта чәнмеші, бек хыраса тарашы. Ман юнтыкынны сан пущине келдер. Штапан. Әзі суядан, әзі тыткынра болман, әзі тарза бұрыныскер, еп сана халех тыт тарза ярады. Тыдырына! Тыдыр! Шинзем Ванюк адыт мадраща. Ванюк бек пущнега жырдать. Сирілерман жұмран, пыйдазем. Сирілеші. Эбе ага шагындан тебір зымағыдам. Елюга Савна юлдажым. Палладыны әзі э мана. Елюк чәнмеш. Ванюк. Ешшағы шурулса, тадылза бәтнекі вак тумдирлішінна, ежынас теместені? елюк чӹнмеш. Ванюк, ма Эбе окко пращырзе выртны чухнеде, тытканра выжықса бұрынны чухнеде сан жинчен анчах шуғышлатымчы. Манын пызык шуна дүстерзе сан жумна вешсе келес келетчі. Эбе сан жын тытканран Австрень аслы вырманенче тискер кайыксембе бірле бұрындым. зене улдаласа, аслы дунай шыве урлы ишсе кашырым. Эбе, санран, пірвіші сымақ булин бұлін үлтме тибішлі бұлі Елюк, эй, телей ванюк, эбі де сана нумай кеттррм. Анжақ туры тебірдеслі ширны. Эбінде тін санбада бұрзанда хам телее тубас шук. Каярах бұлдан бе каласан. Эбі сана херхене деп. Сутты вас деден болсан, Сутту санын ирек. Ванюк, Эсе апла каладын. Хальтада, әсі юратса гаядыны. Елюк, пек. Юратса. Ванюк кыгырнедыца. А! Штапан, тыдыр! Шагы таргына! Шинзем тытмадырашы. Ванюк револьвергыларса да пранер вырындан. Штапан шине не еревень хаварца тіллеме бушлать. Епсана авландара стедеп штапан. Штапан, чавзине шеклесе дытса, Ванюк шине кашкырбек пақсадырадь, ондан шуйттан бек кулзайрать. Муща, Ванюк шылым, тархашын анпер! Кереге бұжын юлдажы, юнандык, Ванюк! Ванюк аллыне уса. А, Ванюк, Ванюгын чыри сүнмен! Елюга, ну, прағадын ес шагы намыс тумдире! Елюк чынмеш. Ванюк. Елюк! Елюк патнелі ураяр забузать Елюк чәнмеш. Ванюк, санба венче третаны убышку. Ванюк, эбе калады, Хыв забра халек шагы ерінжеге. А эбе хамды цашур забра хаса кедедені. Елюк. Чарын, Ванюк. Эбе тін санарымымар, мар. Мінді вас деніне ту. Ванюк юлашки хуткалады пеп сана. Манын шунза гайнош чик шенгала. Таврынадын еземан бада алла!» Елюк хыда. Таврын мастап. Ага, ме, кусан шумна шихна санчыр. Манавыл урых кирлі мар. Шыррине хывса Ванюк, виль засын. Перзе брағать. Елюк, аллызембе вешнебек туза илетте кайса үгеть. Ванюк, револьвер револьверне брагать, ундан ухмаға ерзе чатрезе сывлыжа хайнешне дурца илеть. Юн, юн, калех юн. Чупса тухса гаять. Штапан. Елюк! Елюкшіне бұрзаюгеть. Халых хыраза хытса гаять. Чаржав. Ялда драмына чываш халық артистки Светлана Савельева буларе.